Iam, esti mal rapide, estis elegante. Oni ne hastis tra la vivo, sed pacetis, quaz au la mondo povus attendi. En multae historiae epocoe, homoi de la plei alta socia rango montris sian position per mal rapidezzo. Se vi povis mangi longan, plur pladan vesper mangion, se vi a movigis tranquille tra la urbo centro, tu maliae debis rapidi piede se vi havis tempon por verci longain letteroin sur bela papero, vi evidente appartenis alla elito. En la decoca cae decnauai arcentoi, la capablo mal rapidi ecz farigis spezzo de arto. Homoi la alta classo pasigis horroin dum maten mangio, poste promenis tra giardenoi, legis, scribis, cae fine vestigis por la vespero. La ideo esti simpla. Se vi devas rapidi, vi versaine laboras, cae se vi laboras, vi ne appartenas alla supera socia tavolo. Ec foia estis pli prestigia, ciam gi estis pli mal rapida. Ricisioi en Asio, ornamitae calesioi en Europo, iu pli ornamita cae mal rapida via veturilo, des pli alta via sozia rango. Oni montris sin ne per efficetso, sed per elegantezzo, abundezzo de tempo, cae la libera capablo mal spari horroin sed tiam venis la industria revolucio, cae cun gi laudado de rapidezzo. Fervoioi anstatauis ceval charroin, fabricoe premiis laboristoin cui povis labori pli rapide. La burgiaro volis montri sian valoron per agado, ne per tranquillezzo. Mal rapidezzo comensis ligigi al malaficezzo, ne al respectatae homoi. Oni volis esti occupata, efica, progressanta. Nun en la epoco de interreto cae rapid mangeioi, ni ofte forgesas che mal rapidezzo iam estis luxajo. Odia, oni curagigas nin respondi tui, sendi tui, pensi tui. Sed foie, la mal rapida vivo havas sian propran belezzon. Ciam oni scribas letteron per mane, ciam oni mangias sen telefono, ciam oni simple promenas sen celo, oni recreas tiun malnovan luxan movadon. Tio ne signifas che ni devas vivi quasau en castello de la 1700 aroi, sed indas rememori la tempon ciam la mondo ne ciam obsedigis pri rapidezzo. Foie la plei bona viv maniero estas pasi iom pli mal rapide, spiri pli profunde, cae lasi la horlogion riposi. Do, la sequan foion ciam vi sentas vin premata de tempo, memoru, iam mal rapidezzo esti signo de alta socia rango. Eble indas clopodi remalcovri la altiron de tiu ci luxajo.